انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شنونده های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احلى نشيد واهتفوا احلى نشيد القاسم لنا صيحة الحق ای چاپلوسان یهود و نصارا آیا شما خود را ژورنالیست معرفی کرده اید؟ مگر مردم نمیدانند که شما نوکران غرب هستید؟ آیا شما شب روز به نفع باداران غربیتان کار نمی کنید؟ آیا شما مردم را به نصرانیت دعوت نداده اید؟ آیا اسلام امریکایی را شما در جهان مروج نساختید؟ بله همه مردم میدانند که شما دایان غرب هستید اگر دختران مردم فرار کردند اگر پسران مردم معتاد شدند اگر اختلاط زن و مرد به وجود آمد اگر مردم بیدین شدند اگر مردم مخالفت خلافت اسلامی را می کنند و اگر مردم به مختلف فتنه ها واقع شدند بدانید که سبب همه این فتنه ها شما هستید اول شما را دعوت می دهم و نه شیران خلافت اسلامی به دنبال شما هستند شما را غافلگیر میکنند و شما را مردم تماشا خواهد کرد باز شیران خلافت اسلامی توسط شمشیرهای بران خود سرانتان را از تنتان جدا میکنند دماء المريء ونرضي بهد حسام الرؤوس ونشفي بضرب عداة النفوس فأبشر عدوي بيوم عبوس ليشرق في الكون لحظات خبری سرای خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر دارد لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیز به خبرهای جهانی خلافت اسلامی خوش آمدید امروز جمعه 21 رجب سال 1437 هجری قمری مبارزان دولت اسلامی مناطق یحمول و جاریز واقع در شرق شهر اعزاز حلب را فتح نمودند یک حمله نفوذی نیروهای سوری در شمال شرق شهر تدمر خونسا و در آن 20 عسکر نظام سوری کشته شدند در همین حال مجاهدین دولت اسلامی بر سه نقطه نیروهای نظام در نزدیک کوه محمد بن علی در شمال غربی همین شهر تسلط یافتند 19 سرباز نیروهای عراقی در یک درگیری کشته شدند این نیروها زمانی کشته شدند که کاروانشان در مسیر شهرهای حدیثه و بیجی هدف حمله مجاهدین دولت اسلامی قرار گرفتند همچنان در این حمله هشت وسایط نظامیشان نیز تخریب گردید در همین حال در یک درگیری دیگری مجاهدین دولت اسلامی با رافزی ها در همین جاده ارتباطی بین بیجی و حدیثه 35 نیروی عراقی کشته شدند همچنان مجاهدین دولت اسلامی یک حمله دیگر را در منطقه ام جمل در شمال غربی دریاچه سرسار انجام دادند که در آن 16 تن کشته و 4 اراده مر منهدم گردیده و تعدادی اسلحه غنیمت گردید مجاهدین دولت اسلامی صبح دیروز حمله وسیعی را در جنوب شهر فلوجه بر علیه نیروهای عراقی انجام دادند. نخست یک حمله کننده استشهادی تجمع نیروهای عراقی را در نزدیک پل معارض هدف قرار داد و حمله کننده دومی کاروان دشمن را در میان پل و دفتر عبور و مرور هدف قرار داد. به دنبال این حمله چهار حمله کننده وارد کمپ نیروهای عراقی در نزدیک دفتر عبور و مرور شد در مرحله اول سه تن از آنان کمربندهای انفجاریشان را منفجر کردند و استشهادی چهارمی نیروهای عراقی را در کنار دفتر عبور و مرور آماج قرار داد که منجر به کشته شدن ها رافیزی گردید مجاهدین دولت اسلامی یک اراده تانک نوی همر رافیزی ها را در شمال شرقی بقوبه هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن سه اسکر و انهدام تانک گردید سه اراده تانک نظامی نیروهای ترکیه از سوی مجاهدین دولت اسلامی هدف قرار گرفت این وسایل ترکیه پس از آن هدف حملات خلافت اسلامی قرار گرفت که به خاطر حمایت از گروه های مخالف از مرز ترکیه به سوی ولایت حلب عبور کرده بودند این بود خبرهای جهانی خلافت اسلامی اینا عموما شبهاتی که دارن امی است که اینا شبهات به دارن که یک شبهشان است که عموما اقرار به شهادتین کس این دلیل اسلام کسی نیست یعنی کسی که اقرار میکنه لا اله الا الله محمد رسول الله فعلا در شرایط فیلی کس که ادالت به این میکنه که مسلمان باشه این باید شرایطش باید با خبر باشه از باید با خبر همه مسائل باید بفهمه وارد در اسلام داخل شه حالا میخوایم مورد بررسی قرار بدیم که چقدر اینا اینا در چی هستند در در این مسائل واقعا چی هستند در یعنی حق با اینا هست یعنی یا مجانبت و دوری از حق به این مسئله کردن نطق و می کافی نیست تا که تمام تفاصیل نطق شهادتین نفهمه خب حالا ما در روشنی سیرت رسول صلی الله علیه و سلم مسئله ما در بررسی قرار میتیم که کسی که نزد رسول صلی الله علیه و سلم مشرک وقتی که میخواست اسلام بیاره رسول هم چی نو اسلام رو میپذیرفت آیا سر از شروط میگذاشت آره برزو گفتم کل شروط باید بفهمی از همه باید آگاه باید باشی ها اقتصاد اکتفا به این میشد که نطق شهادتین میکرد دیده میشد که پسان کدام ناقض از پیش سر نزد شکندی از ایمان ابن تیمیه رحمه الله به اشاره میکنه که ولا رب غیرهم كانوا اذا اسلم ولا عهد النبي صلی الله علیه وسلم عرب با دینشینای کسایی که در عهد رسول صلی الله علیه وسلم میگن نما... چی میشدن اینا مسلمان میشدن دبی بدون شک اینا مکلف به هستن ملزم به این که باید اعمال ظاهری اسلام باید به جا بیاورن خب من چیزی که از اینا پذیرفته مش اول کلمه بود بمجرد کس نطق میکد بلا اله الا الله محمد رسول الله یو خود بغدارت به میکد که به دایره اسلام داخل است دایره اسلام داخل سپس دیده میشه کدام ناقض از اینا سر می... مثلا ببینید حتی یک قسم احکام در شریعت آمده که زن پیش رسول صلی الله علیه و آمد کنیز بود کسی را میخواست آزاد بسازه کفاری چیزی بودی رو باید آزاد باید میکرد وقتی پیش رسول صلی الله علیه و آمد تنها به ایزن گفته شد به ایزن رسول گفت ما کی هستم گفت تو رسول الله هستی گفت الله به کجا گفت آسمان است گفت اعتق گفتی رازات گفتی مؤمن از زن مؤمن است میبینی مطلقا نمی اکتفا شده یعنی خود به خود دلالت به این میکنه اطاعت قرآن کریم دلالت به این میکنه که و مجرد کسی کس کس کسی نطق کافری که نطق بلا اله الا محمد رسول الله میکنه در این انسان با شمشیر خود باید نگاه باید کنه شمشیر باید نگاه حتی از این بلندتر آمده که وقتی که بر شما کسی سلام میده کافر به شما سلام میده با اینکه سلام دلالت به اسلام کسی نمیکنه اما احتیاط در اینجا لازم است با شمشیر پاس دوباره با چی باید داخل شد دیده شد کی هست چی میخوایی مقصدش از سلام چی است مقصد از چی از سلام چی است در یک روایت میاد که بعضی کسا پیش خالد بن ولید آمدن اون خالد بن ولید قتل لسن گفتن سبعنا سبعنا اینا نمیتونستن بگن که ما مسلمان شدیم گفتن سبعنا به ایمانه که ما از چی خارج شدیم از دین سابق خود خالد بن ولید شمشیر بالاشن از شمشیر استفاده کرد و پیش رسول الله آمد رسول الله برش گفت اینا خب مسلمان شده بوده. گفت ما خب نفهمیدیم گفتیم سبعنا سبعنا سبعنا سبان سبان سابق گفتن که رسول هم صحابی است که دین خدا ترک کرد دین دیگر انتخاب کرده یعنی دین اجداد خود ترک کرده این خود با به این میکنه که اول نطق و شهادتن به انسان کافی است میشه که نواقد اسلام این از سر میزنن نمیزنن و متوجه باشین در بعضی مسائل که از جهل عذر شده میتونه خصوصا در مسائلی که مرتبط به شرایع میشه مثلا کسی درست به این مثلا آگاهی نیست که نماز شکننده اسلام است یعنی. کس مطلقا به این آگاهی نیست که جادو مثلا شکننده اسلام است یعنی به خاطر جهل منتشر است در این مناطق اکثر اینجا کس کل بعد بعض وقتا حضور شده میتونه و تا وقت حضور شده میتونه دلت بینه میکنه نفر برای جبر من باید خانه شریعت بتنه و مجرد در منطقه عالم پیدا شد کتاب بود و قرآن و سنتی بود دیگه عالم در اونجا بود عالم موحد بود خود به خود جهل در اونجا میشه جهل در اونجا رفع میشه در جستجوی حق بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسانی راه را بپیماییم که خود و دیگران را به طرف جنت فرا میخوانند اینها کسانی هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمعه شبها از رادیو صدای خلافت نواد فیلم بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا در جستجوی حق دولة الإسلام أمن وسلاما أشرق النصر على كل البرية وانتشى أهل نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شنوانده های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران گرامی ما با مسلم خراسانی و برادر گرامی ما عبدالرحمن روحانی در خدمت شما قرار داریم در برنامه در جستجوی حق امید است که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید ما هم بنابه خود و شنوندگان عزیزی رادیو صدای خلافت سلام تقدیم می کنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران گرامی توصیه من برای شما این است که هر کدام شما در خانه هایتان یک کتاب سیرت را برای اطفال و خانواده خود بیان کنید تا از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام آگاه شوید چرا که سیرت پیامبر و صحابه برای ما الگو و نمونه است ما باید بدانیم که صحابه چرا قربانی های زیادی دادند چرا به خاطر اسلام از مکه به مدینه هجرت کردند و چرا با دشمنان دین الله جنگیدند و انشالله که اگر شما سیرت صحابه را مطالعه بکنید باز حقانیت خلافت اسلامی برایتان آشکار خواهد شد خب روحانی صاحب حال از زبان یکی از برادران مجاهد مشنویم که از دارالکفل به دارالاسلام هجرت کرده و در رابطه به آمدنشان به خلافت اسلامی چی گفتنی ها دارند نرى هذا ولا ذاك وذاك بل رأينا دولة الحق هناك يا أبا بكر الحسيني فهكا مدة الأيدي تبايعك إماما مدة الأيدي تبايعك إماما السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله برادر محترم میشه که شما خود برام معرفی کنین بله چرا نمیشه اسم عمر است و از ولایت میدان وردگ هستم ماشاءالله برادر خودت تحصیل کردی درس خواندی یا خیر بله کمتون درس خواندیم من فارغ هستم 12 سمک در مکاتب کابل ما درس خواندیم و چهار سال ما هم مدرسه خواندیم و که بعضی درس های عقیدتی و فکری بوده که ما دو اشتراک کردیم و رفتیم و درس خواندیم پیش استادای بزرگ در کابل و دورت ها ماشاءالله برادر شما بر ما گفته میتونین که چی باعث شد که آمدین به خلافت اسلامی و نظامای کفری را ترک کرده از اون آمدین به خلافت اسلامی خلافات و چرتیاتی که در روی کره زمین دیده میشه و بعد نشرات پخش میشه طرف تلویزیون و اینا همه خسته شد و بالاخره حقیقت سربراه شد از طرف مجاهدین خلافت اسلامی از طرف مجاهدینی که در خراسان و شام وجود دارند و کسانی که هار مجاهدین ماشاءالله ما در کنار خود داریم در ولایت خود ما در این که پایتخت خود ما در ولایت های زیبا سرشار جلال آباد در خراسان که موجود هستند ان اینها همشان آمدند که اسلام را به همه برسانند و تطبیق اسلام در نظام چنین خرافات که وجود دارد بس هم برسد و این قانون اسلام و تطبیق قانون اسلام به دست همه جهانان هست و جهانان باید قوت خود و ارزش خود برای الله ثابت کنند نه برای کسانی که نمیدونن که به چی کارها رول کردن و از چی کارها باید کنارگیری کنن اینها همشان جوانایی که هستن اینجا که آمدن به خلافت خراسان که اشتراک کردن اونها همشان محصلین هستن ها هستند و کسانی هستند که جهان دیده و مردم دیده هستن و زحمت کشیدن و علم خود به ارزش رساندن و یعنی ارزش علم خود به همه نشان دادن و بالاخره به اینجا آمدن و ان و این تطبیق اسلام و قانون اسلام به همه میرسه و این به دست همه میشه نه به کسایی که خود کنار میگیرن و نمیاین اینجا و خراسان یعنی پیشرفت و ترقی اسلام به همه نمیرسانن و ان اگر جوانان خواسته باشن میتونن بیاین و از نزدیک ببینن خراسان ماشاءالله آزاد است یعنی قید نیست مثل قانون شرک و خرافاتی که در پایتخت وجود دارد ما میتونن که خرافات از بین برند و جانور ما ماشاءالله با استعداد هستند و این استعداد دارند که منافقین و مرتدین از این زمین گم کنند و اسلام پایدار بسازند و برای همه نشان بدن که یعنی قانون شریعت اسلام چقدر آزاد است چقدر آرام هست و میتونن از اسلام خوب برای همه نشان بدن که یعنی اسلام چیزی نیست که زندان باشد اسلام چیزی نیست که قدگیری باشند اسلام برای خواهر و برای برادرای ما آزاد و مکانهای زیبا و سرفراغ خود ساخت در مکانهای مکاتب و مدارس و آنها باید جرات کنند بیان و جرات کنند برای همه جاهای. خب برادر شما در زیر نظام های زندگی میکردین در اونجا اکثرا قوم پرستی زبان پرستی و مختلف تعصبات بود شما چطور در خلافت اسلامی یعنی تعصبات زبانی و قومی نژادی سمتی اطرار را میبینین یا خیر بله ما دونه که زندگی میکردیم در خرافات و بدعت های مختلف و با دین توهین کردن یا به حساب ندانستن این همه ما تلاش ما و خواست ما طرف الله بود و خواست الله بود که ما کوشش کردیم گشتیم با استادا آشنا شدیم با جاهای مختلف آشنا شدیم و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و بالاخره تا که تانستیم به توفیق الله تعالی ما به حقیقت رسیدیم و انشالله حقیقت به همه خواهد رسید و یه حقیقت بود که ما دانستیم و در پالوی خرافات در پالوی بدعت که ما بودیم واقعا خسته کنون برای ما واقعا زندگی رو نمیفهمیدیم که یعنی زندگی به این نوع اگه باشه خو خب خیلی خلاف سنت است خلاف دین هست و الله از ما ناراض بود واقعا حالا آره که ما کوشش کردیم آمدیم همه چیز رو دانستیم که یعنی حقیقت چی است و اسلام چگونه یک دین زیبا هست و برای همه چگونه میتونه بلندتر و در هر جا باشه ما انشالله برای همه جانا میگیم که بگردین و تحقیق کنین و بیاین به جا و انشالله این دین زیبا هست و از جاهای مکان یا مدارس بزرگ انشالله اینجا ایجاد میشه و برایش ما قصایی که شما دونجا هستین در خرافات زندگی میکنین از اونجا این و نمیتونین با او خرافات و به او بدعت با کسایی که شما غلامی اونها را میکنین اونها خودشان مرتدین و منافقین هستن و انشالله اگر شما بخواین بیاین در اینجا ما میتونیم اون مرتدین و منافقین کسیله از خاک ما بیرون کنیم و انشالله دین اسلام برای همه انشالله پایدار خواهد بود و دین بدعتی و اشرات کثیف چیزا نمیتونه پایدار باشه دینی که پایدار است و ایمان و عقیده درست است بله قیام و حجت پرسش های داغ قایم کردن حجت قبل از قتال عملی را ثابت ساخت که برادران ما با اسلحه سقیله هشت روز در برابر کماندوی اینها مقاومت کرد مباحثه سیاسی و تحلیلی در مفاهیم شرعی در مجموع میدیا رسانه های جمعی و مطبوعات زیر اثر غربی ها است دشمنی که علی ما می جنگن به دو قسم یکی دشمن است که انگیزه دارد و یکی دشمن است که انگیزه ندارد پنجشنبه شبها از رادیو صدای خلافت 90 اف ام أركانهم حطمت أحلامهم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم برادر محترم بعض جوانا تحت تاثیر رسانه های غربی رفتن و خب اونا همه تبلیغات میکنن میگن که دولت اسلامی سر مردم ها میبره و یا بعضی تهمت ها میزنن سر دولت اسلامی میگن که اینا یک طفل پاره کردن و یا زنا را مثلا نعوذ بالله به عزت کردن و یا حق مردم ها خوردن خب بسیار جوان ها همی شبهات برشان پیدا شده و مانع آمدنشان به خلافت اسلامی شده شما چطور؟ امت شبهات بر شما هم پیدا شده بود خیر؟ برای اون رسانه است که به حساب میخواهند که خودشان پیشرفت کنند و مانع شوند از کسایی که حقیقت پخش میکنند و میخواهند که انتشارات خود مردم نشان بدن و بالای حقیقت یعنی حقیقت بپوشانن و مردم از حقیقت دور نگاه کنند و چنین صحبت های نشر میکنند و میخواهند که اون خرافات و اون چرتیات بدعت و کثیف خود به مردم نشان بده و حقیقت بپوشانند و به مرای مجاهدینی که واقعا برای الله برند برای الله براندن و میخواهند که دین الله را برای هم برسانند برای اونها تهمت بسته میکنن میگن که زحم میکنن یا چی میکنن اونها کسانی که هستند که اینه که زحف میشن ان اگر جانان ما خواسته باشند تحقیق کنند بگردن به چنین حقیقت میرسند که چی کسایی زحم میشه و چی کسای ماندنی هستن این دین برای کسایی نیست که بگن که حالا دینی هست زحف میشه کسای در اینجا به گناه میرن نه او کسایی هستند که در اینجا شرک کردن خرافات کردن و دین توهین کردن مجاهدین بد گفتن و رد گفتن و برای مجاهدین تهمت بسته میکنن و این خیلی چیز هست که انشالله اگر کسای این چنین کارا را قبول میکنن که حساب دین و سخت است اونا الله رفتنی هستن و جواب خواهد دادن بنابراین باید کوشش کنن که بیان و قطع بفهمن و بدانن و انشالله اونا هم به کسای جزای خواهد دادن روی فهم خودشان و اگر خواسته باشند حقیقت بفهمند جرات کنند و با چنین رسانه های کثیف لعنتی اعتبار نکنند که رسانه هایی که سالها سالها جانها را بیرا کردند جانها را جوانان عزیز ما را از جوانی و از قانون اسلام و شریعت اسلام از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دور نگه داشتن و او رسانه ها انشالله شکست میخورند با جانان معهد و با جوانان که زحمت کشیدن ان گفتنی و به همه جوانایی است که به اینجا بیان به خراسان بیان ان خلافت اینجا آمده و این خلافت میتونه باعث ترقی و پیشرفت خوب برای همه جوانا در سطح افغانستان شود و این مرتدین ان شکست میخورن و اگر خاص جوانا باشه خب برادر بسیار از جوانا فعلا نمی بهانه را گرفتن میگن که ما میدانیم که خلافت اسلامی بر حق است ولی ما به خاطر از این که ما فعلا تحصیل میکنیم و یا مدرسه میخوانیم یا حفظ میکنیم یا دوره حدیث داریم اما تو بعض بهانه ها را بر خود گرفته حال خب الحمدلله اینجا نصاب خلافت اسلامی نصابی است که میتونه که انشاءالله تمام جهان چلنج بده و مانند از این نصاب در روی جهان اما تو نصاب نیست انشاءالله تعالی همه چیز اینجا است مدارس هم است و حلقات درسی هم است بر جوان زمینه تحصیل مساعد است باز هم اینا بهانه میکنند که ما اوجا تحصیل میکنیم یا در بعض کشورهای دور یا در سعودی و ایجا میگه ما تحصیل میکنیم و سند فراغت حاصل میکنیم بر اینا چی پیام داری؟ جوانان که واقعا زحمت میکشن و برای خود میخوان علم بیاموزند و دانش خود بالا برن برای اونها در خراسان بهترین مکانها و استادان با تجربه با فکر بالا با عقیده بالا و اونها کسانی هستند که در کشورهای بیرون از افغانستان درس خواندن و تحصیل کردند و با عقیده زیباشان آمدن و با ما هستند در این نزدیک ما هستند اونها کسانی هستند که دکترا دارن ما یعنی از علم بالای برخوردار هستند جانان نباید فکر کنند که با به کشورهای خارج میریم بس سفر میکنیم ما اونجا میریم یا حساب تحصیل میکنیم دکترا میگیریم لسانس میگیریم او جانان نباید با این فکر باشند در فکر باشند که واقعا انسان ها روی زمین که هستند یا فکر میکنن که همه چیز در خارج است یا حساب مطلع ما همه جانای افغانستان است نه در افغانستان استادای هستند که در خارج درس میتن در اینجا آمدن در خراسان آمدن خراسان آن جای نیست که حساب جای تنگ یا زندانی باشد نه جایی است که برای ترقی و پیشرفت هست این استادای خوبی با ما هستند اونها تحصیل کردن زحمت کشیدن و حالا با ما آمدن در خراسان هستند و جانا نباید دل بزنن و این فکر نکنن تحقیق کنن و خوب تحقیق کنن به رسانه های چرتیات و با گزارش که پخش میشه از رسانه ها یا از رادیوهای کثیف لعنتی و وان فکر نکنن عام باشن و یعنی دقیق فکر کنن که چون این کاری که که حساب در افغانستان روان است او چی کاری هست دقیق کار چی هست و خرافات چی هست حقیقت چی هست هم باید بدانن و از قرآن و از سنت صحبت کنن نه از چیزای دنیایی انشالله دین ما دینی هست که برای همه انشالله همه چیز ثابت خواهد کرد و دین پایداری هست این دین تا آخر انشالله پایدار خواهد ماند با می جانان که میخواهند که اینجا بیان انشالله پایدار خواهد ماند جزاک الله خیر جزاک الله خیر سلام علیکم لن نرى هذا ولا ذاك وذاك بل رأينا دولة الحق هناك يا أبا بكر الحسيني فهكا مدت الأيدي تبايعك إماما مدت الأيدي تبايعك إماما مدت الأيدي تبايعك إماما خوب برادران گرامی شنیدید برادری که به دارالاسلام هجرت کرده بود احساس خوبی از خلافت اسلامی داشت بله واقعا باید تمام برادران رای هجرت پیش گیرند و با کاروان خلافت اسلامی بپیوندند و به مانند همین برادر حیات خود را زیر سایه نظام اسلامی سپری کنند خب برادر گرامی در دقایق اخیر برنامه قرار داریم بله ناگزیر از حضور شنوندگان برنامه در جستجوی حق مرخص میشیم تا برنامه آینده الله حافظتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما ذكرى المعارك وطاريها يسليني میدان جهاد بازار معامله میان بنده و پروردگارش است جایی است که متاع آن جان و مال از طرف بنده و بهیشت از طرف الله است میدان جهاد میدان کارزار کشتن و کشته شدن است میدان بمباردمان و میدان تیرباران است و میدان شهادت طلبی است پس ای بنده الله ای کسی که حب جهاد و اعلای کلمه الله را در دل داری و میخواهی با دشمنان الله بجنگی و در دنیا و آخرت بلند شوی تفکر کن تدبر کن جستجو کن عجله نکن مبادا به گروهی بروی که نقشه کافران را عملی می کنند مبادا به گروهی بپیوندی که با حمایت نظامی و مالی کافران و مرتدین می جنگند مبادا به گروهی بروی که شریعت الله را اجرا نمی کنند مبادا به گروهی بروی و در روز قیامت در جواب الله ناتوان بمانی هنگامی که از تو سوال شود چرا جنگیدی و بگویی در راه تو پس الله بگوید دروغ گفتی بلکه برای تعصب و برای شهرت جنگیدی پس بر حذر باش و دقیق انتخاب کن في المر رويني تلقى في تل المعالي أو سبداني بالكف مصحف ورشاش سليني سيف البطولة ليا من صلت بيماني كل المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي أو داني بالكف مصحف ورشاش سليني سيف البطولة ليا من صلت بيماني طاغوت شناسي طاغوت شناسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله أكبر حق حق دولة الصنم تاقت جهنم لله و یک تعریف مشهور همی است که تاغوت او را عبادت کرده می شود دیگران او را عبادت می کنند و او از عبادت دیگران راضی باشد این را تاغوت میگن تاغوت حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و متابعت و کسی که دعوا میکنه که با الله تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لکن قلبا طاغوت دوست داشته باشد یا زبانا این طاغوت تعریف میکرده باشد یا عملا از طاغوت اطاعت میکرده باشد یا از جمله نواقض کلمه از جمله نواقض ایمان است این برنامه را شنبه ها و چهارشنبه ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار می گیریم شما را به الله عزوجل می سپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته